Всевышний нам выбор дал. В дороге много разветвлений, И лишь одна ведет нас в рай. А путь джихада очень труден, Всевышний всем нам выбор дал. В дороге много разветвлений, Лишь однажды идет нас в рай. По пыльной дороге, сквозь дождь и жару, Мучахид шагает, идет на войну. И ноша его тяжела и легка, Стремится он вечно вечность попасть навсегда дорога, дорога, ты зла и щедра. Бываешь ты робка и бываешь трудна, Бываешь ты разна и в гору, и вниз, Но, брат мой, будь тяги ты, мана, держись. Дорога, дорога, ты зла и щедра, Бываешь ты легка, бываешь трудна, Бываешь ты разна и в гору, и вниз. Но, брат мой, муджахид, имана держись, имана держись. По узкой тропинке сквозь темные ночи Шагает муджахид, а мир впереди. Читает он зикр и просит дува. Аллах, забери ты шахидом меня. Дорога, дорога, ты зла и щедра. Бываешь ты легкой, бываешь трудна. Бываешь ты разная, и в гору, и вниз, Но, брат мой, мутяги ты, мана, держись. Дорога, дорога, ты зла и щедра, Бываешь ты легкой, бываешь трудна, Бываешь ты разная, и в гору, и вниз, но, брат мой, муджахид, имана держись, имана держись. По горным вершинам, средь горных камней, муджахид шагает, уже тяжелей. Ведь сколько уж дней он дороги идет, Тихо призывает всех братьев зовет. Дорога, дорога, ты зла и щедра, Бываешь ты ловка и бываешь трудна, Бываешь ты разна и в гору, и вниз, Но, брат мой, мутяги ты, мана, держись. Дорога, дорога, ты зла и щедра, Бываешь ты легкой, бываешь трудна, Бываешь ты разная и в гору, и вниз, Но, брат мой, муджахид, имана держись, имана держись. А путь джихада очень труден, Всевышний всем нам выбор дал. В дороге много разветвлений, И лишь одна ведет нас в рай. А путь джихада очень труден, всем нам выбор дал, дороги много разветвлений, и лишь одна ведет нас в рай.